climat convenai menuoi. La arrangio de menuoi en restauratioi povas influi ciu gastoe sin decidas prefere por pladoi ciui estas convenai por la climato au malconvenai. Tion montras nova studaggio. La carbon dioxida piet post signo en la gastronomio, tiel per simplai rimedoi povus esti forte reductata. Multai homoi provas vivi pli climat convene. Ju pli mal complica tio estas, des pli ofte tio successas en la ciutago. Contraue alla aceto en la superbasaro, ce visito en restauratio, estas ofte malfacile informigi rapide pri deveno cae productadae condicioi de la usatae nutrajoi. Ien, kion prilumigis la studajo, nome, kiel eblas videbligi la piet post signon de carbon dioxido, cae ciuin efficoin tio havas prila electo de pladoi ce la gastoi la esplorista teamo della de la Universitato de Würzburg en Germanio volis el trovi ciu cae ciel gastronomiae entreprenoi povas contribui alla protecto della climato per la arrangio della menuoi. Oni petis ducent quindec ses partoprenantoin en interreta experimento, electi el nau menuoi po unu pladon. Ce la arrangio de la menuoi, la esplorista te amo sequis du aliroin. Unu flanque oni faris indicoin, apud la unu opai pladoi, pri la concerna piet post signo de carbon dioxido, similia alla intertempe cutimai indicoi pri allergenoi. Cai ali flanque, oni offertis pladoin, ce ciui la gastoi povis electi inter diversai opzioi, Foie, au en la plei climat convena, au plei mal convena opcio. Ien exemplo, cuscusan salaton, oni povis mendi, au cun bova viando, au cun shavarmo el cocinoi, au cun falafelo bova viando causas plei altain en aerigoin de carbon dioxido, la buletoi el kikeroi la plei mal altain. Cocina viando situas inter ambau. La nau menuoi, ciui estis presentatai alla partoprenantoi, malsamis entio, la pladoi estis montrita graficajo, cun la concerna carbon dioxida piet post signo. Ca ili mai similis en tio, ciel climat convena estis la norma varianto de la pladoi. Exemple, ciù gasto devis indici, ce la mendo, la plimal convenan varianton. Exemple, bovan viandon. La analiso de la resultoi montris che la parto prenanto preferis climat convena in pladoin, se ili povis compari la concerna in carbon dioxida in piet post signoin. Caisela malalt en aeriga varianto de plado, exemple la cuscusa salato cun falafelo, estis indicita kiel norma opzio. La autoroi de la studajo tial resumas, che la arrangio de menuoi povas reducti la carbon dioxidan piet post signon de gastronomia entrepreno, cae povas contribui alla reductado de forceae gasoi. Tion consideri, lauili, estas uno el la plei simplai aferoi, ciuin posedantoi de restauratioi povas fari.